Aan die binnenkant van die kleiner voorhoeven was daar plekke gebouw waarop een mens kon vier maak. Die man het voor mij gesê, hier maak die mensen wat in mijn huis werk, die vleisgoor wat die volk vir die Heere brengt.